50 languages. 95. 95. Conjonction 2. Conjonction 2. Depuis quand ne travaille-t-elle plus Depuis quand ne travaille-t-elle plus Depuis son mariage Depuis son mariage Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. Quand téléphone t Quand téléphone-t-elle Pendant le trajet Pendant le trajet Oui, en conduisant. Oui, en conduisant. Elle téléphone en conduisant. Elle téléphone en conduisant. Elle regarde la télévision en repassant. Elle regarde la télévision en repassant. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. Nous prendrons un taxi s'il pleut. Nous prendrons un taxi s'il pleut. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt.